ऐं उन फितने खां ॾिजो जो अव्हां मां जिन ज़ुल्म कयो तिन खे ख़ुलासो न पहुचंदो बल्कि आम हूंदो ऐं ॼाणो त अलाह सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे